derste kalmaktır Bugün de soğuktan başlayalım ee, Bahsedelim inşallah Konuş Tevhidle alakalı Tevhid lügatta Daha önceki derslerimizde anlatmıştık ise Allah Azze ve Celle yapmak maksimada Allah Azze ve Celle bilmemiş e, şimdi diyoruz ki te, şey, e, burada bir mesele ortaya e, açıyoruz ki mesele üç şer'e ayırıyoruz diyoruz ki bir tevhid beşer tarihinde tevhid atılmış beşer tarihinde insanın tarihinde tevhid atılmış asıl olarak insanlık tarihinin aslı tezgisi bu birinci fer ikinci fer ise yine beşerde asıl olan fıtri olarak tezgisidir üçüncü fer ise şirk tarihidir yani sonradan kurulmuştur o zaman diyoruz ki bir tarih olarak iki fıtrat olarak tevhid insanlık tarihinde asıldır tarih olarak veya tarih olarak tevhid insanlıkta atılır üç şirk ise tarihte sonradan gelmiştir şimdi bunu öğretimize muhalefet olan bazı mesafakalar bildirmiştir demişlerdir ki hayır insan çeşitli merhaleler geçirdi insanlara çeşitli merhaleler geçirdi ondan sonra e, tevhid diye bir e, şeyle karşılaştık bundan hayırlardan sonra bundan millete gelir oluşum ama bu diyor ki bu batıl tarih olarak da baktığımızda insanlık tarihinin aslın aslının başlangıcında tevhid şey gelmiştir bunu bileceğiz bu çok önemli çünkü mesela dediğin Allah Kur'an'da diyor ki onlar halak cümle ve insa illa liyandırın insanları ve ancak bana ibadet etsin Allah insanları dediği zaman ya günleri dediği zaman anlıyoruz ki ilk insanlıktan ve ilk insanların ve günlerin yaratımından itibaren bu mevcut Allah onları gayet gaye için yaratmış anlıyoruz ki insanlığın ilk başlangıcından itibaren asıl gayet sevdik bu da böyle bir insanların insanların ilk beşer ilk anıyla ilk tarihiyle itibaren tevhidle muhataptır tevhidle muhataptır ve tevhid diye bir şey gündemde bu da anlık bir tarih olarak insanın, insanın tarihinde tezgahsındır tamam mı? sonradan insanlar karşılaşır diye bir şey yok mesela Adem Aleyhisselam ne? Hani, ee, Havva sevgi düzelildi şu ikisi de sevgi düzelildi bak bunlar mesela ağaçtan yediğinde bu ikisi ağaçtan yediğinde Allah doğru ve Celle onlar bu ağaçtan yediğinde şunu bildiler dediler ki burada bir tahkik yani şunu biliyorlardı burada tövbeyi kabul eden bir Rab var yani kullarından tövbeyi kabul eden bir Rab var bunu biliyorlardı ve günahları affeden bir Rab var bunu biliyorlardı ve e, boyun, boyun öğretmediler Allah'a böyle Rabbena zalimna enfusena ve inlem tanfir lana ve tarafında lenekulenne minel kafirin Rabbimiz biz kendi nefsimize ne yaptık? Zulmettik başına diyorlar ki Rabbimiz değil mi? şimdi Rabbimiz biz kendi nefislerimize eğer sen bizi bağışlamazsın şimdi Allah'a Rab diyorlar bunlar tamam mı? diyorlar ki Allah'a Rab diyorlar ve diyorlar ki inden tefsirleme sen bizi bağışlamazsan Allah'a bağışlamak satını diyorlar o tarhamla bize merhamet etmesin rahmetten bahsediyorlar ve mekulun müminin hasirin hüsyanı uyanlardan diyorlar şimdi bu insanlığın ilki Adem Aleyhisselam Hava annemiz bunlar böyle bile asıl bir tevkik yani o zamandan günümüze kadar insanlara muhatap edilmişler bunun insanlık tarihinde tevkik asıldır diyoruz yine mesela Allah Kur'an'da yine ne diyor ee, Adem Aleyhisselam'ı seçiyor ee, onu inna İnnallah istafa Adem ve Nuh'un ve Ale İbrahim ve Ale İmran alel alemin Allah İbrahim'in Allah e, Adem'in Ali İbrahim'i Ali İmran'ı alemlere ne yaptı? Alemler, alemlere seçti alemler üzerine seçti şimdi Allah böyle ve Celle e, şimdi İbrahim Aleyhisselam'ı vesaire geçmiyor Aleyhisselam'ı ilgilendiren ne olsun Adem Aleyhisselam'ın nasip aldı insanın insanın yükü tamam mı? o yüzden baktığımız zaman insanın tarihinde bütün bunlar değil mi? İnsanın tarihinde asılın nedir? Tevhiddir bahsine meşhur ayet Allah Kur'an'da ne buyuruyor ve akaza rabbuka min beni ademe min zuhurihim zürriyetehim ve eşhedehum ala enfusihim elestu bi rabbikum kalu bela şehidna kalu bela şehidna en tekulu yevmel kıyameti inna kunna an hâza gafilin أو تقول إنما أشرف آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده أفتهلكنا بما فعل المفسدون ne bileyim dedi kıyamet gününde bundan habersiz yani biz bundan habersiz demeyesiniz diye Rabbin azim oğullarından bölgelerinden yani onların bölgelerinden zürriyetlerini çıkardı onları kendilerine şahit tuttu Halid el şahit tuttu ve dedi ki ne diyor ben sizin Rabbiniz değil miyim onlar demek ki evet şahit olduk diyor Yahut daha önce babalarımız şirk koştu Biz de on, e, onlardan sonra gelen bir nesildik Yani onların izinden gittik Batıl işleyenlerin yüzünden bizi helak mı edeceksin demeyesiniz diye diyor Aleyhisselam Yani demek ki Halil Elal olayı tamam mı? Demek ki Allah Azze ve Celle'nin misafir almış bu insanın tarihinde bir mevcut birazdan da göreceğiz gibi birazdan da göreceğiz gibi bu Adem Aleyhisselam ben sonunda insanlar halis tevhid üzerine yaşıyorlar ta 10 asır boyunca yaşadılar insanlar 10 asır boyunca Adem Aleyhisselam'dan sonra tevhid üzere yaşadılar ta ortaya çıkıncaya kadar ama nerede ortaya çıkıyor? Nuh Aleyhisselam'ın kavminde göreceğiz böyle inşallah anlatacak ee, sonra Allah Azze ve Celle on, on ne yapıyor onlara Allah Azze ve Celle onlara Nuh Aleyhisselam'ı söylüyor e, yani gönderiyor Nuh Aleyhisselam onları sadece Allah'a ibadet etmeye çağırıyor Allah Kur'an'da diyor ki fakat Ersenleri Nuhan ila kavmin fekale ya kavmin abudullahi ma lekum min ilahin gayrı inni akhafu aleykum azâle ve min azim Diyor ki biz Nuh'un kavmine gönderdik dedi ki ey kavmin sadece yani Allah'a ibadet edin sizin için ondan başka ibadet yoktur yani ondan başka ibadet edecek yoktur ben azim günün azabından korkuyorum size şimdi canımda azim günün azabından korkuyorum yani ne, her ne kadar bir beşer inşiraf yani bir beşer inşiraf ettiği zaman Allah da ve Celle taşın gönderiyordu sadece onun ibadetinden Allah Kur'an'da ne diyor وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُهْيِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا مِنْ فَعْبُدُونَ sen önce bir Resul göndermiş olmanın için bak onlar, ona neyi bahsettik ondan başka ilah yoktur ve sadece ben ibadet edin o zaman bütün bu delillerden e, ortaya çıkıyor ki insanın tarihinde tarih olarak bile tarih olarak bile tevhid atılıyor bu tarih olarak bakılıyor fıtri olarak da böyledir fıkhi şey olarak da tevhid akımı bu da ikinci tarzı birinci tarzı ikinci tarzı ikinci tarzı ise fıtrat şimdi fıtrat kelimesi fiil kalıbından alınmıştır fataradan tutulmuştur fıtrat kelimesinin aslı fataradan geliyor dersin ki mesela infataraşı bir şey intikar oldu yani inşa kalın yarıldı tamam mesela dersin ki fatharal emra bir işi fatretti ne demek hazır bir şey fatretti ne demek yani ona başladı onu ortaya çıkardı onu yaygıdan tamam insanın fıtratı yani onu ortaya çıkıp çıkılmış hali yani yaratılışının e, aslı demektir tamam mı? mesela ne dersin fatrallahu e, alemi Allah alemi fatretti yani yarattı o yüzden fıtrat kelimesi aslında böyle yaratmak ortaya koymak e, manalarını geçirir tamam mı? Federasyon bir fataralı halka bir mahluku fatretti yani ne yaptı? o zaman diyoruz ki fıtrat yani asıl hılka demek yaratılış asıl yaratılışın aslı demek tamam mı? yani Allah Azze ve Celle'nin başlangıç olarak e, tevhid veya iman asılları üzerine yaratmasıdır hmm. Şimdi diyoruz ki nasıl ki tarihte yani insanlık tarihinde atılan sözlüse şey insanlık fıtratında da böyle şey. Çünkü Allah Azze ve Celle kulları var ettiğinden bilemez yani var ettiği andan itibaren onları tevhid ve iman üzerine tevhid ve imana mıhkul şeklinde fıtrat üzerine yaratmıştır hmm. onlardan mitakan ahd almıştır vesaire e, demin okuduğumuz ayet ona değildir kıyamet gününde de bundan habersiz olmasın diyor Rabbim ne yapıyor? Adam oğullarından yani onların bölgenden hürriyetlerini çıkarıyor onları kendi nefislerine şahit tutuyor ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor onlar diyor ki evet sen bizim Rabbimizsin diyor diyorlar vesaire bunlar suma alır Allah e, Allah Azze ve Celle Kur'an'da Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e hitaben tabi bunu ümmet edasız bu hitabın içinde hesabın ona yönlüyoruz yüzlerimizi ikame edildiğimizi çevirin neye fıkri bir şey yani halis olan dine yüzlerimizi çevirin ve bunun için fıtrat e, e, fıtrat diyor Allah Azze ve Celle Allah Azze ve diyor ve akın ve zekâbi din hanifin fıtrat Allah'ı lezi fataran nâsen aleyh la tezkîle la tezkîle li halkallah zâlike dînü kavim ve lakin ekranın nâsi la ne diyor Resulüm sen bizini hanif olarak diyor hani olarak güneşe yani Allah'ın insanları hangi fıtrat üzere yani hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çalışır Allah'ın yaratılışında değişim yoktur işte dost doğru din budur fakat insanların çoğu bunu bilmezdir Allah'ın bak yüzünü çevir ve fıtrat üzerine yaratılmış şeye doğru çevir şey. demek ki bu fıtrayı biliyorsun fıtratta var ve Allah Azze ve Celle buna e, yine e, hadiste kutsi hadiste ne diyor diyor ki ee, inni halaktu ibadi hunefa ekullahum ben bütün kullarımı hanif üzere yarattım innehum etet ve innehum etethum şeyatin şeytanlar onlara geldi eşaretum andin ee, on, onları dinlerinden saptırdı dinlerinden çevirdi onları ve harramet aleyhim ma ahbeltu lehum onlara ben helal kıldığım haram kıldığı şey ve emaratum en yüşriku bi ma lem unezzil bihi sultanı hakkında böyle indirmediğim bir şeyle şirk koşmalarını emretti şeytanlar ne diyor hadisin başında ve inni halak ve ibadi hunafa ekullahım ben bütün kullarımı hanif üzerine yarattım doğru yol üzerine yarattım hmm. yani şirkten neyledik şirkten neyledik tevhid üzerine olma fıtratını yarattım كل مولود مولود يولد على الفطرة وما من مولود إذا يولد على الفطرة doğan her çocuk fıtrat üzere doğan Ebevahu anası babası ne yapar? Yahudidanihim ve onu işte Yahudileştirir ve ona siranihi veya onu Hristiyanlaştırır ve Mekkisanihi veya onu Mecusileştirir vesaire ama bak ne diyor e, Nebi Sassan? Yani Mevlu, Mevlu dönülü bu arada fıtra. Her çocuk şey ne, ne Fıtra hücumlu. Yine e, bu alemde bulunan her insan, yani doğan her insan bilir ki e, Allah onu yaratmıştır. Allah onu Rabbidir yani başkasını ibadet etse bile bu kişi, kişi şirk olsa bile ibadet etse ama bunu, şunu bilir ki Allah, Rabbi Allah'tır yaratan Allah'tır Allah ne diyor? bak diyor ki وَلَا اِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَيَقُولُنَّ اللّٰهِ diyor ki sen onlara sorsan e, gökleri ve yeri kim yarattı e, ayı güneşi kim boyun eğdirdi Allah diyecek demek ki Mekke'li müşriklerde bile ne var rububiyet tevhidlerini tevhid mevcut yani Allah Kur'an'da buyuruyor ki böyle imkaatın men halaka men halakahum yokluğun Allah onlara sorsan kendilerini kim yaptı Allah diyecektir ne diyor ki böyle imkaatın men nezzele men nezzele minet semai ma'en kim diyor onlara sorsan kim diyor kim indirdi ve ahya bihil arda min ba'di mevkife ve, ve öldükten sonra o yeri Resul'e kim dedi. diye sorsan Beyatolun Allah Allah belirtti Kul elhamdülillah Sen de ki Ham Allah'a mahsustur Ekserin mâhâfîn Onun çoğu akıl olmaz O zaman fıtrat e, Rüzgüriyet tevhidine beraber Tamam fıtrat o zaman ne? Aynı şekilde diyoruz ki fıtrat Rüzgüriyet tevhidine de beraber Şimdi şöyle şu çok söyleniyor bilgiye çevirdi fıtridir bilgiye çevirdi fıtridir doğru ama şurasını eksik bırakılmaması gerekiyor bilgiye çevirdi de fıtridir çünkü uluhiyet tevhidi şey uluhiyet tevhidi uluhiyet tevhidini gerektirir uluhiyet tevhidi uluhiyet tevhidini gerektirir yani kim, kimin kalbinde şu yakın olursa onu yaratan Allah'tır, rızık veren Allah'tır, büyülükten Allah'tır söyleyen Allah'tır kimin halinde var bu yakın haldeyse mürüvviyet olayı yakın haldeyse mutlaka ve mutlaka ibadeti Allah'a sarf etmesi gerekir bu kaçınılmazdır bak Allah bunu işaret ediyor sanacak ya eyyühellezine ya eyyühenne şahidu rabbekum illezi halakakum vellezine min kablikum leallekum tettekun الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا Fela tecalu lillahi لله Ve وأنتم تعلمون ey insanlar Rabbinize ibadet edin bak şimdi ne diyor şimdi Rabbinize ibadet edin burada hangi tevhid var uluhiyet tevhidine bir vurgu var diyor ki Rabbinize ibadet edin sonra ne diyor ellezi halakakum sizi yaratan Rabbiniz neyle delil getiriyor Allah yani neyle onların üzerine hüccet ikame ediyor uluhiyet tevhidine dikkat edin şimdi rububiyet tevhidini yapın diyor Allah yapın derken rububiyet tevhidini hüccet olarak çünkü sizi yaratan o olduğu için siz ona ibadet etmeniz zorundasınız tamam mı? o yüzden bak e, siyah ribata dikkat edersin çok önemli ya yanınlar ey insanlar o olduğu ibadetin içine Rabbim Rabbinize Ellezi halakakum sizi yaratan O ki sizi yaratmıştır Vellezine min kabrikum de sizden öncekileri de yaratmıştır Bak rüzgar seyitlerini söylüyor leallekum tettekun umarım tutulmuş şimdi bak hürriyet sevdiğin altındaki fiilleri devam ediyor Allah ellezi o ki ceale lekumul arda firâşın yeri sizin için bir döşek yaptı bir döşek kıldı tamam mı bir firâş kıldı ve sema'e binaen semayı da bina kıldı bakın hürriyet sevdiğindeki fiiller yine isim sıfatla alakalı bunlar ve enzele mine sema'e ve gökten su indirdi fe ahraca bihi bu suyla çıkardı ne? mine semerati rizkallakum rızık olarak size e, semeratlar çıkardı Allah فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا sonra ne diyor bak yine e, şöyle e, rüzgar tevhidinde şirk koşmamalı veya rüzgar tevhidinde şirk koşmamalı veya isim sıfat tevhidinde şirk koşmamalı devamına bak فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ bildiğiniz halde Allah'a bildiğiniz halde Allah'a ortaklar edemem neyi bildiğiniz halde neyi bildiğiniz halde e bak baştan sonuna kadar belli neyi bildiğiniz halde bizi yaratan o bizden öncekileri yaratan o yeri döşek kılan o semayı bina yapan o gökten sunduran onunla e, bize semaratlar çıkaran o bunları bildiğiniz halde ortak koşmayın demek onları bilmek zorundayız neyi gerektiriyormuş ortak koşmamayı uluhiyete getiriyormuş o zaman bunların arasında telazum var olmazsa olmazlık var o yüzden ürüzet e, evinde de fıkhıydı o yüzden bugün bir alama. yani tasarrufun, e, aşırı tasavvufların işledikleri bu şirklerin tamam mı? bu şirklerden soyutlanmış bu şirklerle hiç karşılaşmamış fıtrat üzerine olan bir e, avama sor yoldan geçen bir kim çevir onu Allah'tan gayesine ibadetten sor hemen inkar eder reddeder tarafından bir ama fıtratı onu iter anlatabiliyor muyum? ama fıtratı onu iter o yüzden diyoruz ki ürünce çevirinde de fıtrattan bir parça vardır ürünce çevirinin de fıtri olması diye bir şey söz konusu tamam mı? yani bir insan eğer şunu iman eder Allah yaratandır rızık verendir, öldürendir, diriltendir, verendir, engelleyendir, zarar verendir, fayda verendir bütün işler onun elindedir her şey ona döndürülecektir böyle bir insan mutlaka ve mutlaka Allah Azze ve Celle ibadeti sarf edecektir sarf etmesi gerekmektedir gerekmektedir hakkıyla eğer iman ediyorsa uluhiyet tevhidini bu ikinci fark birinci fark tarih olarak insanların fıtratları ikinci fark ise birinci fark tarih olarak insanların tabi ya çevirme tezin üzerine olmasın değil mi? yani tezin üzeri olması ikinci far fıtırıyorlar insanlar tezin üzeri olması üçüncü far ise şirkin sonradan gelmesi yani şirk kare olmuştur ümmette ümmetin aslında yani bir insanda asıl olan tevhiddir insanlık tarihinde asıl olan tevhiddir şirk sonradan tarih olmuştur, okulmuştur Çünkü önceki naslarda geçtiği gibi Nebi Sofran'ı ve kullu mevlu ve dinliği ve duhalar fıtra Her doğan kişi fıtrat üzerine doğar Buna böyledir Yani fıtrat üzerine doğan ne fıtrat İslam dinidir Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu kulları için razı olduğu şey İslam dinidir Ve tevhid 10 asır boyunca Adem Aleyhisselam'ın 10 asır boyunca hep e, insanlar bu tevhid üzerineydi İbn Abbas ne diyor radıyallahu anh radıyallahu anh Allah Azze ve Celle'nin kânen nâsı ümmeten vahideten insanlar tek bir ümmet ayetini tefsir ederken diyor ki kâne beyne Adem ve Nuh hasrata kurun kurun Adem ile Nuh aleyhisselam arasında Nuh arasında 10 asrı vardı kulluhum alel İslam hepsi İslam üzerine yürüdü ne Abbas'a diyorlar hepsi e, e, bunu işte tab tabiri tefsirinde hakim bir ünsüretinde sahih senetle mevcut başka yerlerde o zaman diyoruz ki beşerin aslı tevhiddir şirk yani ne zamandan Adem Aleyhisselam'dan tamam mı? Hakim Aleyhisselam'a Nuh Aleyhisselam zamanında şirk ortaya çıktı ve bunların şirklerinin sebebi peki bu şirk nasıl başladı neyle başladı bunların şirklerinin sebebi dinlerini terk etmesi dinlerini terk etmeleri ve salihlerde salih insanlar hakkında aşırıya gitmelerinden kaynaklandı işte bu ilgi tasarruflarını yaptığı gibi ne yaptılar bunlar ibadet ettiklerin etrafında itikafa durmaya başladılar mesela Allah Kur'an'ı diyor ki e, kısa ederken la tezerinne alihatakum ve la tezerinne vedden ve la suvahen ve la yahuta ve la ufa ve nesra diyor ki onlar böyle konuşuyorlar diyorlar ki ilahlarınızı sakın bırakmayın Zellü, Su'a, Yavuz, Yavuz ve Nefes Bunu hiçbirini bırakmayın, takip etmeyin diyorum Kendi Onların da ötleri şeyleri diyorlar Halbuki bunlar kim? Bunlar Nuh kavmi arasında bu işte Yavuz, o Nefes kavim Bunlar e, Nuh kavmi arasındaki salih insanlar Bunlar Nuh kavmi arasında salih insanlar Bunlar ölüm ve şeytan bunlara vahyetti Şeytan bunlara vahyetti e, yani neyi vahdediyor bunlara e, bazı şeyler biçilmesini onların oturdukları onların bulundukları yaşadıkları yerlere bazı şeylerin biçilmesini e, onlara vahdediyor ve o, o bildikleri şeyin bunların isimleriyle isimlendirilmesini bu sarı insanların isimleriyle isimlendirilmesini e, şey yapıyor vahyediyor bunlar bunlar bunu yapıyorlar bunlar bunu yapıyorlar ama ibadet olmuyor yani o, e, bir dönem onlar ibadet olmuyor tamam mı? sonra işte onu dikenler on, o, onların elbiselerini onları diken o topluluk oraya gidiyor buna tabi ibadet etmiyor her ne kadar bidat işleseler tamam mı? ibadet etmiyorlar bunlar oraya gidiyor Çocuklar falan işte mescidi devam geliyor ürün yutuluyor tabi tamam mı? bir niyeti yok neydi o zaman onların niyeti işte biz bunları dikelim bunları hatırladıkça Allah'a hatırlıyor onlar sahibi insanlar bu unutuluyor gidiyor çünkü birleştikçe bir zarar olayı var tamam mı? sonradan ee, bunlar ibadet oluyor bu mukarede falan mevcut Bukhari kitabı tefsirlerinde falan mevcut oluyor şimdi burada bir zarar olayı var bugün eğer e, bir, bugün mesela hafif baş eğmeyle fazla başlar ama bunun sonu sonra belli bir şey sonra şirket e, e, işte hafif rüklü eğilerek bir tahmin gösterirsin senin çocuğun böyle sen olursun belki ya babam, babam benim sağlı insandı akıllı insandı e, bu böyle bir kişiye veya böyle bir zata bu kadar hürmet gösterdiğine göre bu hürmeti hak eden şey o da hürmeti kendi göre, kendisine göre anlayacak sonra rüklü edecek ondan sonra gelecek bir secde edecek zaten zaten zaten tek kendisinin ondan sonra şifa bitirecek yardım bitirecek vesaire o yüzden İslam'da kötü zeray olayı vardır yani kötü zeray e, kötülüklerin önünü önüne ulaştıracak her şeyi kötülüğe ulaştıracak her şeyin önünü kesin yani illa kötülüğün önünü kesme şartiyeti söz konusu değildir bazen kötülüğün önünü kesme için de bazı şeyleri engellemek gerekir mesela e, 5 metre ilerisinde 5 metre ileride insanların düşmesi içine düşmesi muhtemel olan muhtemel ihtimalli olan bir kuyu varsa tamam mı? İlla o kuyunun etrafını kapatman e, sadece o etrafın sadece o kuyunun etrafını kapatacaksın diye bir şey söz konusu değil 5 metre ileriden hattı çekersin kimse yaklaşmasın diye çünkü yaklaşanın düşme ihtimali daha çoktur anladın mı? bunun gibi bir zararı bunlardır işte bugün mesela tasavvufçuların yaptığı gibi şimdi bunlar belki e, bunlar iyi niyetle başlıyor ama iyi niyet hiçbir zaman nedir? Ölçü değil çünkü kişinin anlamının makbul olması için iki şart lazım bir iyi niyet, ihlas diyoruz bunu iki de müsaade diyoruz yani Kur'an'a ve sünnete uygun olması şimdi Kur'an'a sünnete uygun e, talim insanlara hürmet göstermek ama yani e, Kur'an'a ve sünnete uygundur ama sen bunu dinin sınırlarının dışına çıkarsın diye herkes kendi mefhumuyla anlar herkes kendi anlamak istediği gibi anlayabilir böyle insanların sen anlayışına bırakırsan herkesin bir tazim şekli vardır zulmet şey, şey, şekli vardır bu şekli belki de şirktir o yüzden o zulmet şeklini de senin mantığın senin bildiğin değil şeriat da değil işte Allah e, alimlere saygı göstermemizi istemiş Resul alimlere saygı göstermemizi istemiş alim insanlara saygı göstermemizi istemiş ee, o zaman ben kendi anladığım şekilde saygı gösterdim işte öğlenim bu şeylerine saygı öyle değil saygı gösterilmesi nasıl Kur'an'da sünnetine verilirse o saygı nasıl olacağı demektir o yüzden Allah e, yani ala kulli hayır bunlar böyle mesela Allah Kur'an'da diyor ki وَلَقَدْ رَأَتْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يُعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ Biz her ümmete Resul gönderdiği için Allah'a ibadet tavuktan kaçınmaları için bak her Allah'a ibadet edip tavuktan kaçınmaları için Affedersin, Allah'a ibadet edip tavuktan kaçınmaları için yani bütün Resullerin demek ki davete bulmuş o yüzden diyoruz ki insanlıkta tarih olarak ve fıtrat olarak aslında işte tarihtir bugünkü dersimiz e, kavga geçiyor kısa oldu ama önümüzdeki ders konu işleyeceğiz o konu işte tevhide zorluyet mi ruhiyet mi isim sıfatma onları biraz daha tavsiyle anlatacağımız için bilmiyorum onu çünkü daha fazla olsun böyle şekilde hayırlı olsun Ne konuşuyoruz Allah'a emanet olun